Я внутрішньо здригнувся, уявивши собі, які висновки зробив би П'єр Бертрікс із відвідин Лідією канадського посольства. Бертрікс говорив так, ніби передчував таємницю на ім'я Лідія. Але ми не можемо чекати, докинув він. У цих сонних джунглях ми підірвемо одну або, якщо буде потрібно, кілька сенсаційних хлопок. І саме вам випадає кинути першу. Мені так так. Ось лист, якого ви одержите завтра вранці. Я взяв листа. Це була половинка білого аркуша, досить таки схожого на той анонімний лист якого колись показував мені комісар Кретея, так само виписаного великими літерами. Начувайся, серію ще не закінчено. Незабаром твоя черга. Забирайся звідси, поки не пізно, а ні, то бережи свій гарненький писок. Прошу пробачити, що звертаюсь до вас з такими словами, посміхнувся Бертрікс. Ну, все має бути правдоподібним, еге ж? Зрештою, це дрібниці. Для нас важливо, щоб ви одержали це любовне в лапках послання поштою і одразу ж пішли з ним до Критейського комісара. Е, не хвилюйтесь, його попереджено. Але ну ви підіть до нього, попросіть прийому, заявіть, що одержали листа з погрозами, ніби не знаєте, звідки він. Я повернув листа Бердіксові. Не розумію, до чого це. Детектив вибив попіл зі своєї люльки у велику скляну попільницю. Це зовсім просто любий пане Норею. Йдеться про те, щоб знову розпочати слідство. Ну, а щоб його розпочати, потрібна підстава. Так, так, потрібна підстава, але чому тепер слідство має завершитись успішніше, ніж першого разу? Поясніть. Чому люди мають стати більш балакучими? Ой, вибачте, я щойно згадав, що зараз саме ви. Ні, ні, ні сказав Бертвікс, посміхаючись. Зовсім не тому, що я сподіваюся працювати краще за поліцаїв у тих самих умовах. Говорячи про хлопавку, яку треба кинути у сплячі джунглі, я кажу саме те, що хочу сказати. От поставте себе на місце одного чи кількох спільників П'єра Маргла. Вони чують розмови про анонімний лист про можливість нового злочину. Що це означає? Що відбувається? Якщо їх декілька, вони почнуть підозрювати один одного не в змозі щось зрозуміти. Хоч як там є, а в їхню свідомість западе сум'яття, а разом із ним і неспокій. То можуть здогадатися, що все це поліційні витівки. І таке може статися цілком. Тоді вони зрозуміють, що поліція не така сонна, як думали. Можуть злякатися, щось вчинити. Перед нами одна мета. Треба, аби щось сталося. Коли перша хлопавка не подіє, то тоді кинемо другу. Але що? Ну, цю вигадку буде видано за правду? І комісар поліції Критея розпочне справжнє розслідування? Так, з моєю допомогою. І інформацію повідомлять пресі? Ну, а чого ж? А як же, як же правда, повага до публіки? Детектив знову розсміявся, цього разу від щирого серця. Він підвівся зі свого крісла і поклав руку мені на плече любий норею. Ви чарівне створіння, просто чарівне.